عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد بعدكم أحمد الله تبارك وتعالى na mtakia سالة نعمان amani صلى الله عليه وسلم tuendelea كتك حديثيات يا ya 29 حديث عثمان الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه لتزام شرح حديثه ينتكاوى تجفيك ميشو لو هي تتعند لها سهم لو بكية بكيا بقادر ينبغو الله تكاوى توافقيش يقول مصنف ومن لطيف ما يذكر في همة المتعلم نكتيك أداب ambayo imetajwa miongoni mwa adabu zilizotajwa au katika mambo mazuri yaliyotajwa katika kuelezea pupa ya mwenye kujifundisha wasabru na subra walmusabara ala taallum na kudumu pia na kusubirishana katika swala la elimu ma dhakara al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah fi tarjumati في ترجمة سليم ابن أيوب نيالي أنبايو في ترجمة سليم ابن أيوب نيالي أنبايو أمبايو ميتاج الإمام الذهبي كتك كتاب تاكي كتك كمولزي سليم ابن أيوب أنقوم من نياكي قال سهل ابن بشر قال سيما سهل ابن بشر حدثنا سليم قال تحدثي سليم أنه كان في صغره kwamba yeye alikuwa wakati ni mdogo Birrai katika mji unaoitwa Rai kwamba akiwa ni mdogo huu ni mji katika miji sasa Suleimu anasimulia kwamba alipokuwa ni mdogo katika mji wa Rai na akiwa takriban na miaka kumi fahadhara baadhi shuyukh akahudhuria baadhi ya mashekhe katika mashekhe aliyohudhuria akamkuta mmoja wa huwa yulaqinu akawa akimkuta mmoja akiwalakinisha akiwatamkisha Qur'an maana akiwafundisha qal akasema huyu shekhe kumwambia Sulaib فقال لي أسمى سليم فقال لي أكان ينبي شيخ تقدم فقرة جون وسوم فجهدت أن أقرأ الفاتحة نكجتهيدي وجتوما كسوم الصرد الفاتحة falam aqdir ala dhalika nikawa sikuweza hilo sikuweza linghilaqi lisani kwa sababu ya uzito wa ulimi wangu sawa au kwa sababu ya ulimi wangu umejifunga ume, ume, ume yani umefungwa siwezi kusoma lugha nyepesi tutasema kwa uzito maana alikuwa hajui فقال لك فقال اكسم هو الشيخ لك والده جي انا مزازي وكيكه إيه، وي إيه، وي اموليزه سليم انا مزازي وكيكه قلت نعم سليم واسما نكامبيا ndio قال اكسم هو الشيخ قل لها تدعو لك mwambie mama yako akuombee dua an yarzuqaka Allahu al-Qur'an wal ilm mwambie mama yako akuombee dua kuwa Allah kuruzuku usomaji wa Qur'ani na nini na ilmu mwambie akuombee dua qultu na'am asema Sulaim nikamwambia ndiyo faraja'tu nikarejea fasaltuha du'a nikamwomba nini dua nikarejea nikamwomba dua naam fada'at li mama akaniombea dua ثم إني كبير كشميمي نكاوى نمكوى مكوبوى ودخلت بغداد بغدادا نكاوى نمينجيا كتكامجوى بغداد قرأت بها العربية والفقهة نكاسوما داني يمجوى بغداد نكاجفندش لغة كعراب نكاجفندش نيني فقه ثم عدت إلى الري كشميكاريجيا كتكامجوى نيني وري بعدها كشكوى مكوبوى akaenda mji wa Baghdad akajifundisha lugha ya Kiarabu na fiqhi baadaye akarejea katika mji wa Rai fabaina ana fil jami'i siku moja nikiwa katika jami sawa nikiwa katika msikiti uqabil eh ninafanyisha mukabala ninafanyisha watu interview katika kitabu kinachoitwa Mukhtasarul Muzani sawa مختصر al-muzani fi furu' al-fiqh ni kitabu cha fiqh kwamba alikuwa anawafanyisha watu msikitini interview katika kitabu hicho wa idha shaykhun qad hadara ghafla yule sheikh naye pia akahudhuria msikitini wasallama alaina akatutolea salamu huwa la yaarifuni naye hali ya kuwa afanye nini ha hanijui fasami'a muqabalatana akasikia ile interview yetu wa huwa la ya'lamu madha naqul naye hajui kitu gani tunachofanya tunachosema hajui tunafanana zote kaachana naye huko tangu walipokuwa kwenye masala ya kusoma nini Qur'an wazi hafahamu kile ambacho tunachokisema thumma qala kisha akasema mata yutaallamu mithlu hadha ni muda gani yani mtu kujifunza mfano wa hivi yani ni muda gani mtu ambaye anaweza akautumia kujifunza mfano wa haya Unaeleka vizuri. Mpaka kufikia kiwango hichi ni muda gani? Faratu an aqul, asema Sulaim, nikataka niseme in kanat laka walidatun faqul laha, nikataka kusema kwamba ikiwa una mzazi wa kike nenda kamwambie tad'u laka, akuombee nini? Dua fastahiyaitu, nikaona nini? Nikaona haya wazi. Haya imetaja آه، يابو كتك السيارة أعلى من نبلاء مام الذهب واضح وفيه فهذا نتاج السدرة نفهمنا نزوري كتك أبو تهود أنيني وفيه فضل مجالس تعليم القرآن فإذا نجين يحدثه نانياك كنا أبورا وفكاو في أكفون لشأن القرآن ومما يزيد ذلك تأكيدا na katika mambo ambayo yanazidisha mkazo wa jambo hili ubora wa jambo hili kauluhu sallallahu alayhi wasallam ni kauli ya mtume sallam aliposema majtamaa qaumu fi baitin min buyuti llah hawatajikusanya watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah yatluna kitab Allah wakisomesha wakisoma kitabu cha Allah yatluna kitab Allah wakisoma kitabu cha Allah ويتدارسونه بينهم نوكسومشان كتابو هيتشو كاتياو إلا نزلت عليهم السكينة سبقوا واتها واترمكي ونوتوليف وغشيتهم الرحمة نواتفنيك ونرحمة وحفتهم الملائكة نواتزنقوك ونملائكة وذكرهم الله في من عنده نا الله تواتاج واتها وكوالي وليكوا قواكي معنى تواتاجه في ملئ الأعلى Hii pia inaonesha mkazo wa ubora wa vikao vya kusomeshana nini Qur'an. Faida nyingine وفيه أن تعلم القرآن وتعليمه أن تعلم القرآن وتعليمه في المساجد مما تواتر عليه عمل المسلمين جيلا بعد جيل فإذا نجينا نقوم أن تعلم القرآن وتعليمه في المساجد kujifundisha Qur'an na kuifundisha Qur'an ndani ya misikiti mimma tawatara alayhi amalu almuslimin ni katika mambo ambayo yamepokelewa katika matendo ya waislamu jilam baada jil kizazi baada ya kizazi au zama baada ya zama hayo yamepokelewa kwamba ni utaratibu wa waislamu kusomesha Qur'an misikitini ma'a ikhtilafi a'sarihim pamoja na kutofautiana zama zao lakini kizazi hadi kizazi ni hivyo watabaudi amsarihim pamoja na kuwa mbali miji yao ومن شواهد ذلك عند الرعيل الأول na miongoni mwa shawahidi mambo yanayotilia ushahidi hilo ni ar-ra'ilul awwal ni wale wa mwanzo waliotangulia qaulu suwaid ibn abdul aziz ni qauli ya suwaid ibn abdul aziz anasema كان أبو الدرداء كان أبو الدرداء ألكوا أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع دمشق فين أنا بصالي صالة يا الفجير صلاة الغداة نصالة نيني يا الفجير سعوة fi جامع دمشق ketika مسجد wa Dimashq الناس للقراءه عليه lilqira'ati watu wanajikusanya kwake yeye kwa ajili ya kusoma kwake Qur'an fakana yaj'aluhum 'asharata 'asharatan akawa anawagawa watu kumi kumi msikitini kumi kumi kumi wa ala kulli 'asharatin 'arifa na kila watu kumi anateua mmoja kuwa ni msimamizi wao wayaqifu huwa fil mihrab naye anasimama mihrabu hapa yarmukuhum bibasari akiwa akiwafuatilia kwa macho yake sawa akiwachunguza na kuwafuatilia kwa macho yake hawa watu kumi kumi alafu anasimama mihrab anawafuatilia fa idha ghalata ahaduhum anapokosea mmoja wao raja ila arifihi bas abu darda anamrejea nani yule msimamizi wa hicho kikundi anamrejea yule fa idha ghalata arifuhum fa idha ghalata ahaduhum raja ila arifi ma'dhara anapokosea mmoja wa hao watu waliokaa hayo makundi kumi kumi mmoja akikosea anarejea kwa nani kwa yule msimamizi juu ya ile kosa lake kwa ajili ya kurekebishwa wazi fa idha ghalata arifuhum pia yule msimamizi anapokosea pia wanapotatizika رجع إلى أبي الدرداء أرجيك أبي الدرداء يسأله عن ذلك كمولز كوسو جنبه له وكان ابن عامر نالك وعمل نميشا وكان ابن عامر عريفا على عشرة سوا ومالك ابن عامر نمتموزي نمجوزي سوا يعني مسمميزي على عشرة يعني لكوا نمسمميزي واتو كومي sawa kadha qala suwaid ibn aliponukuu as-suwaid falamma mata abu darda pindi alipokufa abu darda khalafahu ibn amir alimwacha nani ibn amir وعن سام بن مكشم قال قال لي أبو الدرداء كتوك سام بن مكشم وسيما alinieleza Abu Darda u'dud man yaqra 'indi al-Qur'an isabu yule ambaye atakayesoma kwangu Qur'an sawa faadadtuhum nikawahesabu alfan wa sittumi'ati wa nayifan nikawahesabu wapo takriban elfu moja na mia sita na kitu wa kana na kitu wakana likulli asharatin minhum muqri na ilikuwa katika hao wote kila watu kumi anakuwepo miongoni mwao yule ambaye nani ni mwenye kuwasomesha kwa moja msomeshaji wakana Abu Darda yakunu alaihim qaida na Abu Darda alikuwa yeye ni msimamizi wao wa idha ahkama ar-rajulu minhum atakapofanya vizuri mmoja kati yao ahkama bimaana atqana wa dhabbata atakapofanya vizuri sasa katika usomaji na kudhibiti miongoni mwa hao watu kumi tahawala ila abi darda anaondoka sasa na kwenda kwa nani kwa abu darda kwa maana akishavuka stage fulani hapa anahama na kuingia katika sawa kusoma kwa nani kwa Abu Darda faida من الآثار العظيمة الجليلة لتعليم القرآن الكريم كتيكا آثار كبوة نتكف ذاك يفنش القرآن ذاك يفنش القرآن عندما دخل العرب المسلمون بلاد المغرب ni pale walipoingia warabu Waislamu katika miji ya magharibi ya Afrika sawa maana magharibi mwa Afrika pindi walipoingia Afrika magharibi yani eh? walipoingia warabu Waislamu huko kana awwalu man ansha'u duwara wal masajid walikuwa ni wa mwanzo ambao walianzisha majengo na misikiti huko Waarabu walipoingia Afrika ya Magharibi waliasisi majengo huko na misikiti thumma iltafatu ila ta'limi sibyanihim kisha wakaelekeza waka juhudi zao katika kuwafundisha watoto wao fatakhadhu lahum mahallan wakawajengea na kuwatengenezea sehemu mahallan bimaana makana basita albina sawa sehemu ambayo ilikuwa ni pana majengo mapana yajitamiuna fihi wakijikusanya watoto wao ndani ya majengo hayo liqiraati kitabillahi alaziz kwa ajili ya kusoma kitabu cha Allah eh, mwenye nguvu wakana wa hadhihi alkatatib na ilikuwa kuasisiwa kwa hizi katatib kuasisiwa kwa hizi nini katatib katatib ni sehemu ndogo yani ni sehemu ndogo ambayo inakuwa ni kwa ajili ya kuwafundisha nini watoto kama vile vijimadrasa vidogo vidogo vyumba kwa ajili ya kusomesha watoto hizi madaris za kuhifadhisha Qur'ani pia ndogo ndogo zinaitwa katatibu sawa kwa ilikuwa mwanzo wa hizi katatibi hizi sehemu ndogo ndogo za kusomeshia Qur'an mundu zamani mubakir ni tangu zama za mapema kabisa huko mwanzoni fi biladi maghrib katika miji ya nini ya magharib sababan fi sur'ati intishari lughati al-arabiyya na hilo lilipatikana kwa sababu ya ule uharaka wa kuenea lugha ya Kiarabu baina sukaniha al-asliyin kati ya al-asliyin kati ya wale wakazi ambao ni waasili wazi kwamba lugha ya Kiarabu ilienea kwa haraka kwa wale wenyeji wa asili baada ya kuwa Waarabu walifika huko hilo likapelekea kusaidia kupatikana madarisi nyingi za kusomesha nini Qur'an kwa sababu watu hao waliathirika na nini na lugha hiyo وذلك بفضل الله عز وجل ناهله بفضل ذا الله ثم بفضل من تحلى به العاملون فيها كيشا وفضل زوالي أمباو والوجيبامبا إيه، نجامبو هيلو تنوالي العاملون فيها والي ونكو فنيا كازي ولفنيا كازي جامبو هيلو من خلق الرفيع إيه، وكيوانا تبيع ذا هل يجو وإخلاص في العمل نوسافي na utakasifu katika matendo yani hili kusambaa kwake ni kwa fadhila za Allah lakini na fadhila za wale waliojipamba nalo na kufanya juhudi sawa katika kulieneza hilo na kulifundisha wazi wataraka ulaika almudarrisun wakaacha hao walimu atharan tayyiba walimu hao wakawa wameacha athari nzuri kwa kule kuwa na ikhlas na kujipamba na hayo wanayofanya wakaacha athari nzuri fi nufusi abnail barbar katika nafsi za nini za hawa nini albarbar sawa ambao hawa e, albarbar hawa ni wakaazi sawa hawa ni raia ambao wanasema ni kabila ambao lilikuwa likiishi katika milima ya shamali afrika shamali ya afrika kwa hiyo wakawa ndio maeneo hayo ambayo tuliyataja, wakawa wameacha athari kwa watu hawa ambao ni barbar. Sawa, tuko pamoja na watu hawa. Vitabu vya historia pia vinaandika kwamba ni watu walioshiriki pia katika fathu Andalus, katika kufungua mji wa nini wa Spain. Sawa, kwamba walishiriki. Almuhimu, walimu hao wakawa wameacha athari nzuri katika nafsi za hawa albarbara ambao walikuwa ni wakazi wa shamali Afrika wakaendelea wakazi hawa yuradiduna almaathara aljalila wakikariri zile athari tukufu maana wakizisambaza na kuzieneza allati shahaduha fi ulaika almudarrisin athari ambazo walizishuhudia katika wale walimu walikuwa wakiwasomesha faqad qala ahad rijal albarbar asema mmoja katika watu hawa barbar kana sufyan ibn wahab alikuwa sufyan ibn wahab صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ni sahibu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ni rafiki wa mtume sallallahu alayhi wasallam yamurru bina akipita kwetu sisi wa nahnu ghulmatun bilqirwan au qairawan na sisi tukiwa ni vijana wa qairawan fayusallim alaina anatusalimia fil kutab katika nini hizo katatibu tuwa pamoja yani anapita na tusalimia na sisi tukiwa katika hizo madaris ndogo ndogo tukisoma Qur'an wa alayhi imama na akiwa ana kiremba kad arqaha min khalfihi amekininginiza au kimeshuka kwa nyuma yake wa ashamat hadhihi almaahid at-ta'limiyya zikashiriki hizi au vikashiriki hivi vituo vya elimu sawa wa ashamat hadhihi almaahid vikawa vimetoa mchango na kushiriki hivi vituo vya taalimia katika swala la kufundisha at na pia vile vile katika kuwathaqifu watu kuwapa thakafa eh, elimu za mazingira na mfano wake fi intishari al-lughati al katika kusambaza lugha ya Kiarabu sari'an kwa haraka baina jumu'i al-barbarati al-ghafira kati ya eh, jamii au jopo la hawa albarbara waliokuwa ni wengi alladhina stajabu ambao waliitikia nini wito huu sawa ambao walioitikia nini wito huu naam walitikia wito huu tawwan kwa kukusudia kabisa maana qasidan na ina maana ya kukusudia au kwa pamoja au kwa uharaka lakini hapa walikusudia jambo hili tawwan walilijibu kwa kukusudia qasidan litilka lughati alfusha walikusudia lugha ambayo ni ya fasaha ambayo lugha kitabillahi alhakim kwa hao pia walifanya musahama walishiriki katika hivi vituo vya kielimu katika kutoa ilmu na katika kusambaza lugha ya Kiarabu kwa uharaka katika jamii ya hawa albarbara ambao walikuwa alghafir walikuwa ni wengi sana na watu hawa wakawa ni katika ambao waliitikia sawa kwa qasidan kwa makusudia kweli kabisa hiyo lugha ambayo ni fusha lugha ya Kiarabu ambayo ni lugha ya kitabullahi alhakim wajadu fiha sabilan na wakawa wamepata ndani ya lugha hiyo njia yajma'u kalimatahum ndiyo njia ambayo itakusanya kalima yao jambo lao wakawa wote wanakusanya na lugha hii moja ambayo ni lugha gani ya Kiarabu dhalika anna ahla al-maghrib hivyo ni kwa kuwa watu wa maghrib kanu fi masisi al-haja walikuwa katika haja ya hali ya juu yani haja ya hali ya juu ila lughatin wakiwa na haja na lugha yatafahamuna biha sawa watakayokuwa wanafahamiana kwa lugha hiyo وتخاطبون ونائلزانا وكزغمزشانا وطريقه يكتبون بها نيكاوا ديو نجيه يوي ديو نجيه ambayo wanaandikiana kwa lugha hiyo liyabiru amma yuridun ili waweze kueleza yale ambayo wanayotaka واضح ولما كانت اللغه العربيه ولما كانت اللغه العربيه هي lugha al-Qur'an al-Karim pindi ilipokuwa lugha ya Kiarabu ndiyo lugha ya Qur'ani fa inna shiddata imanihim bil islami wa raghbatihim ash-shadid ila qira'ati al-kutab نعم الكتاب الكريم الكتاب الكريم عذرا مما دفعهم على الإقبال إلى تعلمها الله أسمع na pili ilipokuwa lugha ya Kiarabu ndiyo lugha ya Qur'ani tukufu wazi fa inna shiddata imanihim bil islam hakika ile haja yao ya imani ya uislam wa raghbatihim shadid na mapenzi yao makubwa ila qira'ati alkitab alkarim ya kujua kusoma kitabu tukufu mimma dafa'ahum ala al ala ta'allumiha hilo ni katika mambo yaliwasukuma katika kujifunza lugha gani lugha ya Kiarabu wa ijadatiha na kuifanya nzuri kama وجد البربر في العرب كما ولبقتكان البربر hawa katika warabu الذين aqamu بين ظهرانيهم ambao waliishi kati yao wamekuja kupatikana watu wa barbar katika jamii ya Kiarabu ambao hawa warabu ni watu waliishi nao sawa namadhijan rafiatan fi ada'i lughati al-arabiyya ni ishara na alama ya hali ya juu fi ada'i lughati al-arabiyya katika kuitekeleza na kuifanyia vizuri lugha ya Kiarabu as-salima iliyokuwa sawa sawa nutqi biha na kuitamka vizuri hawa warabu walipoishi katika mazingira haya wakawa wameeneza tamaduni hizo na kuwafundisha watoto wao ikawa lugha hiyo ndiyo saida ambayo ni yenye kuenea yenye kutumika ikawaathiri pia watu wanaokaa hapo wazi na wakawa wana haja ya kujua kitabu cha Allah tabaraka wa taala kwa kuwa kimeshuka kwa lugha ya Kiarabu hilo likawasukuma zaidi katika kujifunza lugha ya Kiarabu iliyokuwa ni fasaha na athari hiyo ikaendelea kubakia kwa watu hawa watu gani albarbar wazi naam Kwa hiyo idha ajada al-arabu al-khataba, pindi walipofanya vizuri Waarabu katika mazungumzo yao, khataba kuzungumza, wa watabiri na ibara, wataraku lilbarbar suwaran nasi'a, na wakawaachia hawa albarbar sura iliyokuwa nasi'atan safia, sura iliyokuwa safi yumkinu muhakatuha fi maidani lughati al inawezekana kusimuliwa na kuelezewa sura hiyo katika viwanja vya lugha ya Kiarabu وكانت النتيجة الهامة لهذه السياسة na ilikuwa natija ile ya hali ya juu natija muhimu ya uongozi huu ikhtifaul unsur eh ni kule kuporomosha msingi al-ikhtifa bimaana ni kustiri au kufuta au kuangusha al-unsur al-yunani ule msingi wa Yunani wa Giriki warumaniyu na wale warumaniyu Rom min biladi al katika miji ya nini ya maghrib futa kabisa historia sinafahamiana vizuri yani baada ya kuwa tayari watu akbalu ala lughati al wakajifunza na wakaipenda wakaitikia na ikawa imewasukuma pia katika kujua kitabu cha Allah jambo hili likawa ndiyo sababu au safari ya kwenda kumaliza athari za Wagiriki wa Yunani na hawa arrumaniyun min biladi almaghrib katika miji ya nini ya maghrib hatta ikhtafat atharuhum mpaka zikapotea athari za watu hawa min albilad katika miji hiyo walam tabqa illa atharun qalila na wala hakuna athari iliyobakia isipokuwa chache min madhahiri alhadarati alqadima katika yale mambo yanayoonesha maendeleo ya zamani fi nawahi sahiliyatin ukhra katika pande za nini za pwani nyingine bimaana athari za wagiriki zilipotea kabisa baada ya watu hawa kuwa taatharu bil lughati al arabia na wakaelekea katika lugha ya kiarabu athari za wagiriki na rumi na hawa waroma zikawa zimefanya zimetoweka kabisa isipokuwa athari chache sana ambazo zipo katika kuelezea maendeleo ya zamani ambazo zinathibitisha kuwa zamani walikuwa na maendeleo fulani lakini asilimia kubwa zilifanini zikapotea واضح المهم kwa hiyo na hapo utakuja kuona pia eh hata kuna akwali zipo ambazo zinaonyesha umuhimu wa kujifunza lugha nini ya Kiarabu kwa sababu hii ndiyo lugha ya kitabu chetu na hii ndiyo lugha ya mtume alayhi salatu wassalam sawa kuna haja ya kufahamu lugha hiyo kuna sirru fi dhalik wallahu a'lam kwa hayo yameyataja tu katika kuonesha pia eh, umuhimu wa kusomeshana nini Qur'an kwamba hawa Waarabu walipoenda mazingira hayo wakaanzisha makazi wakajenga sehemu za kusomesha watoto wao lile likawa limeathiri wale walimu wameacha athari kutokamana na ikhlasi yao na yale matendo yao yaliokuwa mazuri wakawa ni wenye kuwafundisha watu mpaka wenyeji wa hapo kumbuke Waarabu sio wenyeji wa hapo walikwenda wenyeji wa hapo wakawa wamefanya nini wameathirika sawa na lugha ile na ikawa sukuma pia katika kujifunza nini eh Qur'ani kuitambua sawa sawa ikawa na wao pia wana athari kubwa katika lugha nini lugha ya Kiarabu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم والحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أسمى متومي صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا نظر الله عبدا بمعنى الله أي أم مغارشة مجا نهي نهيه مبكليوا نظر بتشديد ننظر بتخفيف إما أشد ضاد نظر الله أو نظر سوا Sasa ikiwa ni katika tashdidi, maana yake amahu kwamba Allah amemng'arisha. kwa pamoja? Eh? Minan nadara yani Allah amemng'arisha eh, abdan, mja ambaye atakayesikia maqalati, maneno yangu. Wazi? Allah amemng'arisha yule ambaye atakayesikia nini maneno yangu fawaaha akayafahamu wahafidhaha na akayahifadhi thumma addaha kisha akayafikisha ila man lam yasma'ha kwa yule ambaye hakuyasikia farubba hamil fiqhin aweza kuwa yule mwenye kuibeba fiqhi ghairu faqihi akawa yeye sio faqihi bimaana mtu amebeba fiqhi utambuzi katika dini lakini asiwe nani ni faqih kwa maana kabeba maneno ambayo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake aliyokuwa na faida lakini yeye akawa sio afqa kwa pamoja kwa anaweza akabeba akampelekea mtu mwingine na yeye akawa sio nani faqih wa rubba hamil fiqh ila man huwa afqahu minhu na wakati mwingine aweza akabeba e, mtu fiqhi na kumpelekea kwa mtu ambaye ni mjuzi wa fiqh zaidi yake umepata fiqh imma hadith ambayo ina fiqh ndani yake uelewa na utambuzi ukampelekea aliyekuwa ni mtambuzi zaidi yake kwa maana vile utakavyoelewa wewe ikawa ni tofauti na yule utakampelekea yule utakampelekea yeye akatoa istifada istimbat sawa akatoa istimbatati ambazo wewe usingeweza kuzitoa kwa maana akaifahamu zaidi kuliko wewe ulivyofanya ulivyoifahamu si tunafahamiana vizuri tunafahamiana kwa inawezekana yule mwenye kubeba fiqh akawa si mtambuzi wa fiqh yeye amesikia tu akabeba na akafikisha lakini akawa hana utambuzi wa hiyo nini hiyo fiqh na huenda mtu ambaye alisikia hiyo fiqhi bimaana maneno ya mtume sallama akayafahamu na akampelekea aliyekuwa mwenye kufahamu zaidi wazi هذا هو معناه كيش كسيما ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم مامبو يا اين تاتو لا يغل عليهن لا يخون عليهن قلب امرئ مسلم ها هوذي وكفانيا خيانه جو يا مambo hayo moyo wa ثلاث مامبو متاتو لا يغل عليهن هوذي كفانيا خيانه جو يا مambo hayo قلب امرئ مسلم مويو ومسلم جمع لكوانز إخلاص العمل لله كتكاس عمل كواجيل الله مؤمن هويز يكفن خيانة كتك جنبهيلنا الله مؤمن جمع لبيلي والنسع لأئمة المسلمين ننساها كونسيه إيه، بيونغوز وإسلام kama muislam mu'min hawezi akafanya khiana katika hilo hawezi akafanya khiana katika kuwanasihi nini watawala au maimamu au viongozi wa Uislamu waluzumu jamaatihim jambo la tatu ambalo muumini hawezi akafanya khiana ni kulazimu jamaa yao kulazimu jamaa ya hao viongozi hao maimam wazi pia vile vile na kulazimu jamaa ya hao watu gani viongozi fahimna hadha yani kulazimiana na jamaa ya hawa aima almuslimin naam kulazimiana na jamaa ya hao viongozi wa Uislamu fa inna da'awatahum hakika da'wa yao tuhitu min waraihim da'wa yao inawazunguka hawa nyuma ya jambo hili au da'wa yao inazungukwa na jambo hili mtu akawa ni mukhlis akawa na ikhlas lakini pia vile vile sawa akawa pia vile vile ni nani ni mwenye kufanya nini mwenye kuwanasihi na kulazimiana na nini na jamaa yao haya mambo matatu muislamu hawezi akafanya khiana mu'min hawezi akafanya khiana katika mambo haya tuje katika sharh ya maelezo ya kutosha hapa kauli ya kwanza sami'a maqalati fihi tathabbutu min sihhati ma yunsabu ila an-nabii faida ya kwanza katika kauli hii at-tathabbut ni kutaka uthibitisho na ukweli na uhakika min sihhati juu ya usahihi ma yunsabu ila an-nabii juu ya usahihi ya yale mambo yanayonasibishwa kwa mtume lazima mtu take hakika ni kweli واضح وقوله فوعاها وحفظها فيه التثبت من المراد بكلام النبي katika nukta hii kuna faida at-tathabbut kutafuta uthibitisho min al-muradi kwa makusudio ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam min khilali nadhari wakati wa kutazama au kipindi unachotazama fi kalami rasikhin katika maneno ya wale waliobobea min ahli alilmi katika wanawachuoni fawaaha bimaana akayafahamu na akayahifadhi nukta hii inatupa faida kuwa inatakiwa kufanya tathabutu katika male, ma, ma, makusudio ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pale ambapo wanayatazama maneno haya wanawachuoni waliokita. Si vizuri? Naam. Kwa hiyo wawe na tathabut na umakinifu wa kutazama malengo ya, ma, ya maneno haya, malengo ya hadithi hii, maneno haya ya Mtume ni nini? Hawa wanawachuoni wanatakiwa kuwa na tathabut katika hilo ili kufahamu malengo yake ni nini kinafahamiana vizuri kwamba hapa katika hadithi hii mtume atakuwa amekusudia kitu hichi makusudio ya maneno haya ni jambo hili wazi ndio mafawaaha akayafahamu na akayahifadhi la shaka kwamba ukishayafahamu utayatolea nini makusudio yalikuwa sawa sawa kuna ahlul ilmi nao pia wanatakiwa kufanya tathabut wakati wa kutambua malengo wanapojitahidi kufikia kuelewa makusudio ya maneno ya mtume alayhi salatu wassalam وفي أن الانتفاع بالعلم وتحصيل الأجر لا يكون إلا بالعمل بما علم faida nyingine katika nukta hii fawaaha wa hafidhaha ni kwamba kunufaika kwa ilmu na kupata ujira hilo halipatikani isipokuwa kwa kufanyia kazi kile mtu alichojifundisha anna al-intifaa bil ilmi wa tahsil al-ajri kunufaika kwa ilmu na kupata ujira hilo haliwi isipokuwa kufanyia kazi kile mtu alichokijua lianna man lazama thanaa ala man wa'a alilma kwa sababu yule atakayelazimiana na sifa ya yule aliyefahamu elimu yani mtu atakayejilazimisha na sifa ya kuwa kwamba yeye amefahamu elimu na akaihifadhi sawa lazima awe ni amilan bihi awe ni mwenye kuifanyia kazi wazi yani ili mtu kupata kulazimiana yani katika mambo ambayo ni lawazim yanapelekea mtu kupata sifa nzuri sawa yule ni yule ambaye alifahamu ilmu wazi na akaihifadhi na akaifanyia kazi hapo atakuwa haya ni mambo min lawazim ni katika mambo ambayo yanalazimika mtu huyu kusifika vizuri na kutajika vizuri kwa kuwa ana ilmu ameifahamu akaihifadhi na akaifanyia kazi bikhilafi takathur min sama'i alilm kinyume na kule kusikia ilmu sana umesikia huku umekaa kwa shekhe huyu umekaa huku umesikia mengi wazi waqtina'il kutub bila ilmu na kujilimbikizia na kukusanya vitabu vingi bila kuwa na nini na ilmu wazi bila amal bila kufanya nini kazi kwa haitoshelezi wewe kwamba umesikia sana mashehe wengi, umekaa kwa watu wengi, una vitabu vingi, ikawa wewe hauna matendo. La. Ili uwe ulazimiane na sifa nzuri, ni lazima uwe na ilmu na ilmu yako endane sambamba na nini? Na matendo. Wazi? Wa aswa min dhalik, na mbaya na mbaya kuliko huyo ni man khalafa ma sami'a ni yule atakayeenda tofauti na kile alichosikia min alhaqi katika nini haqi huyo ni mbaya zaidi kasikia haqi kisha akaenda kinyume na nini na haqi aliyofanya nini aliyosikia wali ya mashayikh قال الإمام البربهاري رحمه الله سمى الإمام البربهاري رحمه الله واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية tambua hakika ilmu sio kwa wingi wa mapokezi kama mtu kwa na ilmu ni wingi wa kupokea akapokea huku na huku la walkutub au wingi wa kuwa na vitabu ana vitabu chumba kizima ana vitabu container nzima laysa bi bikathrati riwaya kutub elimu sio wingi wa kupokea na vitabu vingi wa innamal alim hakika si vinginevyo msomi man ittaba al-ilma ni yule atakayefuata ilmu wasunana na sunna wa in kana qalila al-ilmi wal kutub hata kama elimu yake itakuwa ni chache na vitabu ni vichache huyu ndiyo msomi msomi ndiye anayefuata ilmu na sunna hata kama atakuwa na elimu chache na vitabu vichache man khalafa alkitaba wa sunna na yule ambaye atakayekhalifiana atakayekhalifu kaenda kinyume na kitabu na sunna فهو صاحب بدعة وين امتوى بدعة وإن كان كثير العلم والكتب حتى كما نعلم نيجي نانا فتاب فيجي لكن كان لكن يومنا كتابنا سنة فهو من أهل البدعة واضح نانا هيا باتكانا كتكشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله صفحا يموجنا نبيل نكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم